macca simoore noogaase ɗiɗi yeesu haaldi kadi tindi wiiɓe laamu asamaanu way kono laamɗo baɗannooɗo ɓiyum gorko yange o neli sarwooɓe makko yo noddunoymo nyaamooɓe kono noon noddaaɓe ɓe cali arde o neli kadi sarwooɓe woɗɓe o wi ɗumen mbiyee teddiniraaɓe ɓe battaari ndi feewndaama haa gasi mi hirsigay e jawdi gondi payndi hankadi fof feewi yoɓe garɓe gottanomi kono teddiniraɓe ɓe paalkisimo jehi laabi mumen ɓe pay gese mumen ɓeye jehi juloyaade heddiɓe ɓe jaggi sarwoɓe ɓe koyni ɗumen mbari ɗumen laamɗo o seki neli soldateɓe mum mbaroy ɓen waroɓe koye duppi wuro mumen caggal ɗum o wii sarwoɓe makko kadi bottaari ndi fewndaama kono teddiniraaɓe ɓe kaandaani e ñaamde ndi ɗum noon ndewe e mbeddaaji mawɗi hee noddon kala mo kawruɗon sarwoɓe ɓe ndewi e mbeddaaji hee ndenndini kala ɓe kawruno gila e bonɓe haa e moƴƴuɓe galle yange o heewi haa wii ñoƴ nde laamɗo o naati ngam yiide noddaaɓe ɓe o sooni gorko mo ɓornaaki wutte yange o wiimo sehilam holin natirɗaa ɗo tawi a ɓornaaki wutte yange kono o ronki jaabaade e nder ɗum laamɗo o wi sarwooɓe ɓee to ngee juuɗe makko e koyɗe makko mbeddoɗee mo e nder niɓɓere boowal hee ɗoon ɗo bojji e kamtaali jogori wonde ngati ko heewɓe nodda kono ko seeɗa suɓaa nde ɗum ɓenni farisa en denti ngam ƴeewde rullinirde mo haala makko ɓe neli caggal ɗum huunde e almuɓe maɓɓe wondude e wonanɓe herod yo mbimo ceerno amin nganndi ko a gongiyante njanginta laawol allah ngol ko e goonga a hulaani hay gooto ngati wonaa fayidaagu neɗɗo ƴeewata ɗum noon haalan min holi ko ngannduɗaa e ɗum ɗoo yobde sesar alaman ene yamira walla ala kono omo anduno kalabanta yagal mabbe ko dum wadi o wiibe ko on nafi geji holi ko wadi odon tufomi kolle kam kalis jobirtedo alaman o be gaddanimo denarion goto o namniibe o wi holimo jeyigo yeeso natango do e ndeɗo inde ɓe jaabimo ɓe mbi ko césar jeeyi caggal ɗum o wiiɓe nden noon totte césar ko jeyi totton allahne ko jeyi nden ɓe nani ngowol jaabowol ɓe kaawa ɓe goppimo ɓe njehi e nder on nyalawma gooto woodi sadusa'en arɓe to makko ko ɓeen mbiyata ummital woodaani naamniimo ɗum ɗo ceerno muusa wii se neɗɗo maayi dañaani minum walla mawnum ina foti ɓamtude joom suudu mum ngam dañande ɗum iwdi meeɗi wadde worɓe jeeɗuɗo jiiduɓe yumma e baaba e nder amen afa o resi maayi dañaani ɗimmowo ɓamti debbo o kañumne maayi dañaani tataɓo o ne rewi ɗoon woori noon haa kamɓe jeeɗuɗo fof ɓe kawri caggal nde ɓe maayi kamɓe fof debbo o ne maayi ñande ummital mayɓe holo mabɓe mo wonata joom suudu mum ngati kamɓe fof ɓe meeɗi resdemo ko jaabiiɓe o wi'i ko on majjuɓe sabu on paamani wona bindi ɗi wona baawɗe allah ɗe gati so maaɓe ummitiima worɓe ndesata rewɓe ndesataake ɓe ngurdata kono malaykaaji gonɗi dow asaman ɗi ni ko faati noon e ummital maayɓe mate on taraaki ko allah wi on ko o wi'i miin ko mi allah ibrahima ko mi allah isaaga ko mi allah yaaguuba allah wona allah maayo ɓe ko allah wuurɓe yimɓe heɗotonoɓe mo ɓe kaawa sababude ko janginatno ko nden farisa en ɓe nani o deƴƴini sadusa en ɓe ɓe ndenti gando sariya gooto jeyaaɗo e maɓɓe e yiɗi tuufaade mo naamniimo wii ceerno e nder sariya hee fof holi heen yamiroore ɓurnde faayodinde o jaabiimo o wi'i yiɗir joomiraaɗo allah ma ɓernde ma fof fittaandu ma fof e hakkille ma fof ko ndeen woni yamiroore ɓurnde mawnude ɓurnde faayodinde yamiroore ɗimmere waande noon nde nani yiɗir koddiiɗo ma no hoore ma ni sariya o fof e jaŋde annabaaɓe nde fof tuugni ko e ɗeen jamirooji ɗiɗi ɗo farisa'en ɓe ndenti ɗo o naamnii ɗumen o wi'i holi ko ganduɗon e almasihu o ko tanum holi on ɓe jaabi ɓe mbi ko tanum dawud o wi'ɓe nden noon holino dawuda wawiri noddirdemo jomiraɗo caggal nde ruhu o longini ɗum ɗumɗo jomiraɗo o wi faade e jomam joɗo ñamam hami waɗa anɓe ma les jaɓordi ma nden noon tawde dawuda wiyatamo ko jomiraɗo holino wonirta tanum kamɓe fof ɓe donki jabade mo hay konngol gila ñande hen yimɓe fof natti suusde namnade mo hunde